Partida luzea, gogoa, parekatua eta ezkenak amaskada erarte hor. Eginakien eh, nokia eh, partida bere alde aterako zuen. Eta, ala, uste dut lehtzek eh, nekadura pixkatuka dutela eta tanto klabetan saltabatzu in. Bai, eta gure alde aterada partida eta antxonik in. Ziki kontent txapela gu. Nire hitz etxera ikartzea. Ba, hala, partida egia gizaila. Hala, egokua zen egainena... Hala, lui il est ari la tête de Bart Schneider et ne gêne pas, il faut qu'il s'écroule. Pensez à Tunis euh, défenseur, il faut qu'il soit difficile, mais bon à l'aéré à sa origine euh, animal et compète tout à suivre ne tout. Ça est euh, déchiré. partie la voilà, au